biyar ne a biyu na kai yau biyar ne ga wata ko kalandar Najeriya hudu ga hudu ga wata a yau shekara ta hudu ga wata sha biyu wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da daya bayan jira manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi da yamma shida ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da daya miladiya don ci gaba da karatu littafin mu mai albarka umdatul ahkam wanda kuma shi ne darasi na goma sha bakwai takwas darasi na goma takwas za mu tashi yau babu su sujudi sahawi babu su sujudi sahawi babin da yake magana dangane da sujada tarafkanwa sujada samantuwa sujada guda biyu da mutum ke yi don suke wani gefe don magance wata tangarda da ta faru a cikin sallah tangardan nan ko ta hanyar sabuwar ƙarin wani aiki a cikin sallah ko kuma samun ragin wani aiki a cikin sallah an gane ku الحديث الأول بعد المئة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي الأجل قال ابن سيحين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها وكأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقتلت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل وفي يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم كسرت الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يكون ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم وربما سألوه ثم سلم قال ونبشرت أن عمران بن حسين قال ثم سلم wannan shine hadisi na dari daya a cikin wannan lissafi kuma shine hadisi na farko a cikin wannan babi babin da yake magana dangane da sujudu sahu an karɓo daga Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin sai da daga cikin shugabannin tabi'i wanda su ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba amma su rayu da waɗanda suka ga manzon Allah su rayu da sahabbai ana bi huraira shi muhammad ibn sirin ya ji wannan hadisi daga abu huraira Allah ta kare da shi kare shi sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya da mutum Allah ta kare tabbata da shi da iyalan gidansa ya yi mana sallah da salatin al-ashi sai daga cikin sallolin yamma al-ashi lokacin da yake bayan gucewar rana daga tsakiya da haka idan an ce in da salatin al sai daga cikin sallolin biyu na yamma sallolin biyu na yamma sune azhar da kuma la'asar dan su ne ake yi bayan rana ta bar tsakiya kafin faduwar ta wannan lokacin shi da ake kira al'asi rana ta bar tsakiya amma ba ta kai ga faduwa ba an gane ku yayi mana ɗaya daga cikin sallolin nan قال ابن سيرين محمد ابن سيرين يقول وسماها ابو هريره ابو هريره يا ambaci wannan sallah din an gane ku ya ambace ka walakin nasiku an sai dai ni na ban ta kowace wato kada amanan riwaya ya san lalle abu wanda ya faɗa masa ko dai azhar ko la azhar ya faɗa masa ita amma ya manta kowace idan haka sai ce sai daga cikin jinji amma na manta kowace amma ne wannan ke nuna zurfin ilimin magabata da kaskantar da kan wato kun kana da na'irin mantuwa da wani ne dole sai ya tafi ne shi azza shi ko shi na asar shi kace kuma ya bayyana cewa ba ita ce ba amma idan kun sai da cikin ko ko ta bayyana ne ga yayin da shi ko bai nuna da biya warka ba wannan yake naman ta Abu Hurairah ce fa salla bila rak'atayhi yayi mana salla rak'o'i guda biyu sun ma sallama sai kawai ya sallama fa kama ila najabatin ma'rudatin fil masjid sai ya tafi daga bulun wani kata ko ma'arubatun fil masjid wanda an ajiye shi a masallaci maimakon a kaba ta haka an kwantar da shi a kwanci wani kata ko da shi masallaci da yawa an kawo guda a wani aiki kafin a fara yin aiki aka ajiye shi a gefe guda sai maza Allah ta ke wurin wannan kata ko an gane ku فاشتكى عليها سيدا جديدا يجي جديد على جسم والنسالكو فكأنه غفان كيف أتعلم لما تقلق جسم جديدا جدا جسم والنسالكو كما لنا جسم وسد أموات yana jin wani abu ya da nan ba zai san ko bai ne ba wa wada ayyahu al-yumna al-yusra yana shi annan da mai dora a kan hagu wa tabbaka bayna asabi ya saban ta tsakanin ya tun ba haka ke ne shi da tasbiqul asabi yin haka kamar da cikin wata damuwa ne haka yayi fadaji wata damuwa na damu amma da san menene ba yanzu magana da ya tsora zaba akan lahu yayi tasbihi saba da tsani ya zo guda biyu duk wannan ne zai daga masu cikin ruwaya amma sahabbai ba ta kalle kowane motsi da manzon Allah sai sun nan da ke kawai kowane irin abu da manzon Allah yi da wanda zai amfani da cikin sallar da wanda ba zai amfani da ba da wanda zai amfani da rayuwa da wanda kike ganin yanzu ba ka da bukatun jiki da sai nan gaba sai sun ruwa sun komai da komai kuma da ai kokari cikin ba ya wata makarana don makarana yanzu kuma ji ya da ji ya duk wasu da rafi cikin yawa cikin da ba ya tabbata ba annabi yake ne ba za mu tuno ne ba sai ka fata kare komai sai ka wa kharajat as-sara'an min abwab al-masjid masu gaggawa su ne sun riga sun fita daga kofofin masallaci ba an yi sallama ba sun riga sun tashi sun fita sallah da raka'a guda wani raka'a biyu an yi sallama sun riga sun tashi sun fita ba kalu da suka fita wajen ne suke tattaunawa da juna a ko da raka'a salati mun samu rahuta ne a rage adadin raka'o'in sallah ko kuma biyu amma yadda sallar raka'a biyu ce kuma wa fil qawli Abu Bakr wa Umar Abu Hurairah yake cikin malaka sallan akwai Abu Bakr da Umar wanda muna ganin dukkan ciwo matsayi fa ha ba an kallima amma manzon Allah ya mutu farjini ba su samu daman su mata magana ba sun tabbatar raka'a biyu aka bayan ko azhar da aka kuru da shi da shi ba ta ji aka ba amma manzon Allah da farjinin da sun ka sai mata magana sai an tsare ya sallah manzon Allah wa fil qawli rajulun a cikin mutanen da suka halarci sallah ko wani mutum shi ne da yake kodon wanda yake da dogayen hannaye kamar ubangiji ya ba shi baiwa da dogon hannu da ya rasa ya tsara na sauran jama'a yuqalu lahu zuliyadaini da haka ma ake kiran da suna yi ma'ana kamar kowane hannu daya daidai yake da hannun ka biyu idan an tashi kwatantarsa kamar ka ce malam da dogon hannu sai da yi to kai ba da kana فقال يا رسول الله sai wannan mutum da ake tsare da yake ya manzon Allah ala sika man tuwa kai ne am ko kira su falas ko kuma sallar da aka rage aka rage barka addini kaga da bin man kira sahabi in ne zai kaza aka rage Allah raka addini inna ilmu ne da dole ne da manzon Allah raka ji da ya rasu ya ya ta haka daga sahu na farko har na karfe sai wajen amma wannan sabiti ce a lafisa wanda Allah mun tuwa kai an kosa da kuma ko kuma an tauri sallar an amri da sarka biyu wa kana sai manzo Allah ce lam ansa wa lam tuqsa yake ban ta ba ko kuma a rage sallah kana na rasa abu da kuma ne ban zo da mantuwa ba wa kana afi turu sai manzo Allah ce a kama ya kullu zume ne yana neman tabbaci daga sauran sahabbai a kamar yin kudu da yin yanzu abinda fadilar ne faɗa haka ne raka aji ko muka yi kanu na sai ba da take kwarin wanda aka raka aji ko aji da cikin da dake ba ta kaddama da Allah da wata wata wata yi wuce daga inda kin fitar da mace fa salla bi salla fa fa salla ma taraka duk kika abin da ya bari dinnan kin raka da biyun kace ثم سلم sannan sai ya sallama bayan ya yi sallama sun makabbara sannan sai yi kabara wa sajada mithla sujudi yin kiran sujada da yake yi cikin sallah au aswal ko ma wanda zabo wannan tsawo sun marafa ra'sahu sannan ya dago kansa wa kabbara yana da kabbara sun makabbara sannan ya sake yin kabbara wa sajada mithla sujudi ya sujada kusan kusan sujada sa cikin sallah au aswal ko wanda yake da tsawo sun marafa ra'sahu sannan ya dago kansa wa kabbara yana mai yin kabbara وربما سألوه يقول داما كنت مبيت في أبو ولد الوقت اللي يمضون حديثي ثم سلم فإذا كان كوي سيئ سلم أكتل أبو ولد قال يقول ونبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم محمد بن سيدين يقول أنبان وانا حديثا أنبان ولا بني نبيت أنبأني منبئ وانا يبان لباري يبان لباري سوى أن عمران بن حسين صحابي من ذلك عمران بن حسين قال يقول ثم سلم سلم ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ina ba da kuma Imran bin Hussein da kuma da suka da cikin wannan kuma da cikin marwaya wannan hadisi dan shi a cikin ruwayar sa ma wanda ba ta Abu Hurairah ba ya ba da tabbacin sallar da haka tabbata sallar da an gane ko ya ba da tabbacin sallar da haka tabbata sallar da haka kamar yadda yake cikin sahih Bukhari kuma yi zana da kyau karkashin wannan hadisi akwai matsaloli da za a iya fahimta na farko jawazu sahawi min al-anbiya alayhi wassalatu a ashe ya halatta annabawa na iya kaskaduwa na iya mantuwa shi yi al a cikin ayyuka waɗanda suka shafi isar da sako na musulunci domin ayyukan sallah sifarwa ne isar da musulunci to a cikin ayyuka da suka shafi kifar da sako a ce annabawa na iya yin mantuwa kun gane illa annahum la yuqarruna alayhi sai dai ba a tabbatar da su kan mantuwa din sai Allah ya kawo wani dalili da za a tunatar da su amma al-qawarul baladiyya amma dan suka da isar da sakon musulunci kamar lokacin da annabi ke wa'azi ko yake bayani da sharhin abin da ya shafi musulunci fasahu fiha mumtani'un al anbiya to irin wannan mantuwa an hana annabawa ma'ana ubangiji ya tsaye su wala su mantuwa ba cikin irin wannan wa nukila fi zalika al ijma har ruwaito ijma'in malamai game da wannan mas'ala ma'ana annabawa sukan yi mantuwa wajen fitar da sakon musulunci yayin da suke aiwatar da abin da yake amma ba ta yin mantuwa yayin da suke fitar da abin da ba su kun fahimta na biyu الحكم والأسرار التي تترتب على هذا السهو قالوا فهمت ولن تكمومي سواء أسيرم ولن تكي فيه باين إرم النفسوا من بيان التشريع كما بين الشرعنتور ولا أبو تكي مسلم والتخفيف عن الأمة لكما سوق كما الأمة بالعفو عن النسيان منهم كيف لا يمس رمضان دندن إذا من سوى الدكتور أمر جل أتى أبنك صلى الله عليه وسلم يقول لك بأيوان نمسيات الشريع أتكتنا كما أيوان أبو ina ba za mu yanda abu na uku wa ba ha wa ya anna al-anbiya kana a cikin wannan akwai bayanin cewa sai annabawa mutane ne yujudu alaihim ma yujudu ala ghairihi min as-sahw irin abin da ya halatta ya samu sauran mutane na mutuwa kuma yana samun annabawa din ni afi abu qalibin a cikin ayyukan su la aqwalihim wanda zantukan su al-baladiya wadanda suka tafi da musulunci na uku أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت لا يقطعها فليجوز البناء عليها وإكمال الناس منها mutum idan ya fita daga cikin sallah yana da cikakken mutum ta kammala sai bayan ya yi sallah ba sai kuma ya samu ya kini daga baya ko aka fadakar da shi ko shi ya samu ya kini cewa a sallar nan bata kammala ba wannan fitar da yi daga wurin sallar ba dan da kawo wurin sallah sai mutum ya faro sabuwa amma tun da ya tana yanzu a kusa ne zai sai ya la wannan mantuwar su da daga sallar bayan yanki da bari duni kina wa ya halatta ya jini a kan abin da ya wuce ya bari baya wai kuma da ta suna ya kike jikin da aka samu na sallah wato magana ta cewa annabawa ba sa yin mantuwa a cikin isar da sako na baka sai a cikin ayyuka na isar da sako ma'ana idan ba iya mantuwa a cikin abin da ba isar da sako ne ba waɗansu zantuka na annabi ce duka kaza bar kaza ko kaza ko kaza sun abubuwan da suka shafi duniya ko zo mu je wuri kaza ko zan yi abu kaza ko idan an jima zan yi kaza sauran a irin wannan annabi na iya yin wantuwa an gane ku amma wajen abin da ya shafi sifar da sako na baka shine ba da ke nufi annabi ya mutuwa a yin wannan amma a aikata in yana isar da sako bayanin yadda sallah take ko wani abu na ibada zai iya yi wantuwa ina ba da kuka yi abu na hudu da ya fahimta daga cikin hadisi annal kalamu fi kulli salati min an-nas la yasbahu wato yin zance a cikin tsakiyar sallah saboda mantuwa irin wannan zancen baya lalata sallah khilafan liman abtala hadi zalika min ulama sabanin wanda ya bata sallah idan haka ta faru cikin malamai fakat takallama fiha kullu dai wanda cikin sallallahu alaihi wa sallam wa ba'd al-muslimin da shi sallah kullu dai ya zance manzon Allah yayi wadan sahabbai sun kuma duk da shi an yarda sallar tana nan dan kawai za ka fara da abin da aka bari ba tare da an sako ta daga farko ba naziyar fiha tubunadi ma zaraka min as-salati ala awwaliha wa law kana al-fasl yangancin mutum ne kira abin da ya bari na sallah kira akan nada akan farkon da walau kana al-fasl ko da an kansa ne tsawon lokaci tsakanin barin sallar da kuma dawowar dan bayan an sallama sai manzo Allah ya tafi je zauna kaga yana ya tsaka lokaci a wurin alwani har ma da kuma suka tafi daga masallaci suna tafi sana ya faru ya faru da Abubakar da Umar bai magana ba su magana ba sauran kuma suna ganin manzon da ma Abubakar ba su magana ba kuma so ka bi shi da su suna tsakani Allah ta samu dole ne ya farkon hali ya zo cikin ladabi biya ba ya faɗa da ne ba kaga an samu tsawon lokaci kafin ka tashi dawo amma da aka dawo duk da manzon Allah bai ce a sako sallar da manzon Allah وكذلك لو نسي السجود هذا abin ke faruwa da mutum zai manta da sujuda وفي ما ينادي الصلاة من كلام وغيره هو يأتي إلى أبن لك يا تكر بصلى وانا أذن زنتين يكون انت فقد سبق في سيئين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام والكلام يا تبت سنة البخاري وزر عبد الله بن مسعود من الله صلى الله عليه وسلم يا سجد باين قدا يا سلم أرما يا يزن يقبل شيء na أن الحركة harakata min ghairi dusu salati la tusul salata walau kasrat a cikin yin motsi a cikin sallah cikin abin da ba sallah din bane ba baya ba da sallah ko da motsi ya yi yawa na ma'ana tun da dai sallah ba kare barka a hudu da ake yi ake sallama har da ake ne ana cikin sallah kare ba da sallah da hudu ko biyu ake duk da annabi sallama ya ba kare sallama da kuma da Allah ya tashi ya je da sahabbai su tashi sun fito da wannan ya jira duk wannan motsin da suke a cikin ne suke domin in kuka a wajen sallah suke da sai a faru daga farko da aka amma cikin sallah a cikin motsin da baya cikin jirgin sallah baya ba da sallah ko da ya yi yawa bila akan wannan ne suka ce idan wani zo na muku gaban kofar ka sai kana tsari da kofar ka kuma kana dadda kofar ka iya samu daya biyu ba tare da ka kai da lauka buɗe masa kofa ya shigo ka masa isara ya zauna cikin gabar sallah ya halaka amfani wannan ayyukan da ku da kokarin cikin aikin sallah ba shi cikin aikin sallah to sai dai wannan kuma da suke idan ayyuka sun yawa ne to sai dai yanke sallah da to wannan ko za ta yanke dai don wani abu wani abu ko babbar mutsalar da to wannan sai yanke sallah kana cikin sallah irin musallatan nan ba a je masu jinsu su kauka gobe ya zo na bugawa ai ba magana sun nasu ko sallama ku zace ba za ka ji abu da kake kai in ka gama sai ka zo ka dawo sallah daga farko ta sai wani tauhidi wai sai sallah ke ba su kike ne ko kuma an bar rijiya a buɗe kusa da inda kake sallah makaho ya taho ba dan jagora da sallah ya taho ya tunta rijiya da dangada da kuma kada kake sallah to ya zai ai ba magana sallah dole ka je ka ci sunan sallah sai ku tsare ne ba in kai tsara ba zai gane makawo ina ba zan bayyana don wanda zuwa nan suka ce kun kana ji kana ji wai sai dan ka kawar ka ta kawar kana sallah har ya ka yi mutu sai ka biya diya da kuma kasan Ba ma'ana ta sabbata dukkan kafin? بإمكانك أن تنقذه لكنك لم تفعل إلى ما تقوم بالسنة نبقي وجوب سجدتين السهو لمن سها في الصلاة wannan cikin babi da malamin cewa wajibcin yin sujudu guda biyu na mantuwa a cikin sallah ga wanda ya rafsanwa cikin sallar fa zada fiha yayi karin wani abu aw na qada minha ko ya rage wani abu li yajbura bihi salat dan ya tsada targadan sallah wa yurji wa bihi shaytan kuma dan ya kuyi shaytan yace wajibi ne yin sujud guda biyu ko an kauna salati ko ba salati ko amma matsala ta ce kafani yin sujud sahwi wajibi ce ko mustahabbi ce idan an ce wajibi ce kenan saboda ne dukkan wanda ya rafkama cikin sallah sai yayi sujudu sahwi ya zama tilis kenan idan an ce musahabi ce a idan yi yana da lada haka aka fito amma idan bai yi ba kuma sallar ta yi kenan saboda rabbana la tu'akhidna in suna. to bai da wajibi da kuma musahabi ko ce wajibi ne sai da cikin basan ne idan mun yi wajibi amma ba ya da ko tuku ko wajen wajen lalle an fito shi amma da mutum bai mata ka bayar sallah haka da hadisin da wadata duk hadisan da kuma zamu karanta su aiki ne ba umarni bane karkashin aikin nan ba a koyon wajibi sai karkashin umarni ina ba da gumuni ta na tabbas anna sujud sahwi la yata'addadu walau ta'addadat asbabu sujud sahwi din guda ɗaya ne baya kirguwa ko da ayyukan sun kirgu a'a kai ne ka a madadin a madadin ka zauna cikin raka'a ta biyu sai baka zauna ba kamar ta kaga su jiru sahabi ta kama ka ka zo kuma kai raka'a ta hudu a madadin ka zauna sai kamar ta sai da ka tashi karo ta biyar kana sai sai ka fara sai ka sake dawowa yanzu kai ne kai kai da zuwa rage yanzu kuma ga kai to idan ka tashi jiru sahabi guda biyu za ka yi kai na wancan ragin sannan ka zo kai na wannan gadin ko guda ɗaya ba wadatar da ya samu lafiya ko da ababen da ke haifar da sujudu sahwi din sun kirbu to sujudu sahwi din da guda da yake shine sujudu guda biyu in ba kamar salatu in ba ba da salatu ina ba dan kuma ita kuma akwai wani abu ta fa'ida da kuma karanta da ibnu sayyid yana da su a asbahu fi salati akwai banci tsakanin asbahu fi salati da kuma asbahu an salati akwai wani banci man sahabi salati wanda ya rakkawa cikin sallar sa sallar sallar da bukan sallar ko da yi zai zai su da amma man sahabi salati ba idan ce sahabi salati karanta ha an gaje sahabi salati da shi fiye fiha wanda ya mantuwa cikin sallar kaga daban da wanda ya yi abu da gangan yasa aka ce munafikai ba wai sahau suke a cikin sallah ba da sai su sujudu sahau allazina hum an salatihim ne ba fi salati da aje allazina hum fi salati sun samu ya zama ba zai da ga ja zai ta fa ba su sahau fi salati ba amma ba su sahau an salati ba amma da munafikai sun sahau an salati aka zarge su kaga bambanci shine bambancin shi da an kau ya haifar da kuma hada sabuwa أن السجود أن أن سجود الساوي لا يتعدد ولو تعدد أسبابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ونقص الصلاة وما ذلك اكتفى بسجدتين wannan Allah ya yi sallama sallama din da ya cikin sallah wanda kafa salata da gajiya sai sallah wannan kuma tawaye ce amma zalika iktafa bi tadakkai tare da haka gajiya da kai da ne kawai akan sujudu guda biyu nakara anna sujud sawi yakunu ba'da salati sujud sahwi yana kasancewa ne bayan sallama idan sallama al-musalli an naqsin fi idan mutum yayi sallama ne wajen tawaye sallah idan mutum yayi sallama wajen tawaye sallah wa ma adahu yakunu qabla salami in ba nan gurin ba duk inda sujud sahwi da kowa za a yi ne kafin sallama ba bayan sallama ba وهذا وهو مذهب الحنابلة ولا مذهب الحنابلة ثم الذي سنة تتونوا كان سوى بسيطة kai kabbi ne ke sa kai ba ne kun san yadda muka saba a malikiya idan kai mabi za ka yi kabbi kun kai dadi za ka yi ba ne wannan shine ka'idar malikiya kuma idan kai rage kai dadi kuma kuma za ka yi ne za ka yi kabbi ina fata an fahimta sannan idan a madadin kai kabbi sai kuma ka sake manta ba kai ba har sai da to sallama sai kai sai kai ba a iya madadin ta kaga a malikiya sabon an riga an kare a nan kina ba zan bayyana to wadansu malaman su kuma suna ganin suna da wannan ga na gida su suna ganin Allah su da sahu ya kulu ba da salati ana yin su da sahu ya zama ba ani yoki idan sallama musalli annaka in mutum ya yi sallama sakamakon koyi wani abu na sallah wa ma adam duk abin da ba wannan wurin ba ya kunu qabla salati to suna da mun kabira duk abin da ba nan ba kabira wato su kenan da yake shi ga ba ni amma da ne da kawo. kabli hada abin na jira ke وهذا وهو تفصيل في جميع يجمع الأدلة يجي wannan kullun da zai zance ne wanda zai hado maka kan dalilai din gaba daya khilafan liman qala asjudu kulluhu ba'da salami sabanin wadanda suke cewa gaba ɗayan su da baji ake yi ko huwa mazhabul hanafiyya shine mazhabun hanafiyya aw kulluhu qabla salami ko kuma gaba ɗaya qabla salami ne ko huwa mazhabul shafi'iyya shine mazhabul shafi'iyya in ka biya dukkanin ka zai zanto kabla salami in kare kai sai rage kai kabla salami da ke fasu da bani to kuma hanafiya bani za su faka da kabli maza hadin imam Ahmad bin Hanbal da madhabin imam Malik sun ce kabli da bani sai dai su sun sabani ka'idar malikiya dukkan rage kabli dukkan dadi bani إذا جمعت بين الزيادة والنقصان كما قبلي وإذا نسيت القبل وإذا نسيت سجود القبل تصلي سجود البعد أو sujud al-ba'd wannan kenan amma mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal shi ne in dai rage ne za ka yi sallama to yanzu ta za ka ne za ka ba shi to duk abin da ba wannan ba da za ka yi kabu kana fata mu akwai wadansu malaman mutaharriruna bil fuqaha irin masu janci wanda suke da fituhu mai janci wanda ba sa shiga karkashin wata mazhaba da karin da ke kasu duk wanda kaga dama kai ya halatta in kai kai kaga dama za kai kam ya halatta in kai rage kaga dama za kai ba ya halatta in kai rage da kai ko kam ya yi in kai rage da kake kai ba ya yi Allah ko ba ba ka da hujjar da kake Kira magana ne مسألة تقوم أن ذهب الإمام لاحق للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء idan liman ya rabkanwa rabkanwa nan tana nasuwa zuwa ga mamudinka saboda mai saboda ka'ida su ji shi koyi da shi daga da abin da ya shafi liman ya tafi su ko su ba wali anna ma fara ala salati al-imam min an-nafs yalhaqu man khalfahu min al-musallin domin kuma duk abin da ya hauku da sallar limami na tawaya to zai shafi sallar wanda ke bayan liman din cikin masallata مسألة تشاكيا أما التكهد بعد سجن شيء ساوي وقد قال فيه كيف تسالي ولا شيء wannan daban wanda kuma ita ma za ta saba mana ita muka saba amma shi yake idan mutum ya kabli ba zai yi tafiya ba sannan ya sallama haka ne ba aji ma zai tafiya sannan ya sallama shine ma yake karanta tafiya ba da sajda sai ya sa'u bayan kai da da sajda salaf kana kafin ya sallama wa kad qala fihi shaykhul islam ibn taymiyyah shaykhul islam yace laysa fi شيء من أقواله صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد بعد السجود yake ba wani abu cikin maganganun manzon Allah wanda ya kunshi umarnin cewa kai ta hiya bayan kai su da sahu kuna bayyana wana bil ahadith sahihah al-mutalaqat bil qabul bai tabbata ba cikin hadisai inda ta so wadanda malamai suka karfe su da amincewa an yi ta shahada ba da sujud ya kuma mutum sai ya yi hiya bayan ya sujud sahwi walau kana tashahhudun la zakara zalika man zakara annahu tashahhad guda a ce akwai tahiya din to da wanda ya ambata kan ya ambata cewa annabi yayi wa umdatu man asbata tashahhud hadith imran wanda yake cewa wato akwai tahiya kafin ayi sallama babbar madogarar da shine hadisin Jurayr ibn Sa'id ko huwa garib hadisi ne garib laysa liman liman rawahu mutabid wanda ya ruwaito shi ba wanda ya bibi shi kuma ba a karɓar ruwaya shi kadai wa hadha yuhil hadith wannan kuna gayar da launi cikin hadisi la kaida idan kai ka dubu guda biyu na kabla salami Allahu akbar ba ka ta gidan farko ba sai ka zo Allahu akbar sai kuma ka kuma kabar Allahu akbar sujada da daga dago Allahu akbar sai ka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba wani tafiya bai tabbata da cewa annabi ya ce hadisin da yana annabi ya ce ya hadisi ne da rauni wadansu ma daga cikin malaman ya su kan sun yadda mai rauni da da ba su kafa hujja da ba su ya ce da su kai ba a yin sallama sai wannan suka ce ka'ida duk inda ta biya duk duk inda sallama take kada ta baka fuskaku ta biya ta da gare ka to da haka muna jin nauyin ne sallama haka kawai ba tare da ta biya ta da gare sallama wannan kiyasi bayan da nasi inda nasi ba a kiyasi الاجتهاد في مولد النص الاجتهاد في مولد النص idan aka ce ga nasu ya zo babu ganin kuma kai jihadi in ba da da sai a yi amma in kana ko kuma idan kuka duba ko da hadisin da makaranta aika da annabi ya mun ba cewa in kabbara sun ce, sun marfa rata hu fa kabbara sun makabbara wa sajada mithla sujudi aw akbar thumma rafa ra'sahu wa kabbara kawai sai ta nan wa rubama ta'alu kuka tambayi thumma sallama sannan sai ya sallama ليس بشيء يسلم قال فلقيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم أدري شيء يسلم ما بعد لي بقى ما تعرف لي بقى الحديث الثاني بعد المئة حديث لدري لجنوب عن عبد الله بن بحيرة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وانا hadisi عن karɓo shi الله Abdullahi bin Buhaina الله ya kare yana cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah kana mun cikin da fada gare da yanan gidan su sallallahu alaihi wasallam ya yi wa su sahabbai sallar azhar fa qamu fi rak'atayn al-ulayyi fi yad da su guda biyu ma'ana raka'a biyu da ya kamata ya zauna ya tafiya to sai ya tashi ba tare da ya zauna ba wannan yajin bai zauna ba fa kama nasu ma'ahu wuce mutane ma suka tashi tare da shi حتى إذا قضى الصلاة هل يضع لقصة النبي يكمل صلتا وانتظر الناس تسليمه فأعطينا جاء يسلم كبر فيكم هذا يكبر وهو جالس من هذا الزونين فسجد سجدتين قبل أن يسلم sai sajada guda biyu kafin kenan kafin ya sallama thumma sallama sannan sai ya sallama kaga anan ma bai yi ba wadannan hadisi su ne umda na cewa masjidu sahawi ba sai yayi tafiya ba shi da abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawon kaudi zai ko ba zai yi babu tafiya kuma a nan za mu kara fahimtar wani abu yake hatta idan qadan salata har yanzu lokacin da ya kammala sallah qada kaga ashe al-qada yana zuwa da ma'anar al-ada al-itmam itmam al-shay kamar kai ka qadaytum manasikakum fadhkuru Allah ka dhikrikum aba an gane ma yi kazu min alhadis abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko wujubu sujudu sahwi liman sahabi salati wa taraka at-tashahhud al-awwal wajib ne sujuda sarar kanwa da duka mutumin da ya rabkanwa cikin sallarsa ya bar tahiyya na farko bai ji ba to sai sujuda ta kabbace na biyu annan tashahhud al-awwal laysa bi rukuni ashe tahiyya din nan ta farko ba rukuni ne cikin rukunin sallah ba walau kana rukunan domin da ake tahiyar farko rukuni ce lama jabara naqsa bi sujud as-sahw da sujud da sujada ta sahw ba za ta fita ki kubbar ta ba domin da abin da jirkuli yanzu misali mutum ya bar rukuni kabli ko ba da gyara masa sallarsa dole sai dai ya jefa da wannan raka'a ya fara sarka a cikin sallah wa yuqadu wujubuhu min adillati al-ukhra amma wajibin cewa ai tahiyya din wanda wajibin cewa a yi sujudu sahwi din wannan sai da asirin da gudun su da dalilan ba wannan dalilin ba nan kenan na uku anna ta'addud as-sahwi yakfi lahu sajdatani wato ko da dalilan da ke sa a yi rafsanwa sun zama biyu ko uku ya isa kawai a yi sajda guda biyu ya wadatar fa inna nabiyya sallallahu alaihi kare ka huna al-julus wa at-tashahhud A nan wani da annabi ya bar zama ya kuma bar tahiyya amma tare da haka kuma yayi sujudu guda biyu ne kadai na hudu ahamiyatu mutaba'ati umma muhimmancin bin liman حيث أقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على متابعته وتركهم الجلوس مع علمهم بذلك وسوية من ذا الله يتفتر بسوية السكتي إن شاء من تسوى nan faraka a tabbiti ya kamata a yi tabiya dan haka ya manta sai tashi ai ko ba manta ba amma saboda kulli man yana da muhimmanci ba su tsaya kan wasila ta bane sai sun zauna sai suka tashi suka gaje mun ina ma da gobe tare da sanin su cewa haka ya kamata ne فقد زاد النسائي وابن وابن خزيمة والحاكم إمام النسائي لا قال أشكي رواية حديث الله haka ibn Khuzaimah haka Imam al-Hakim an-Nisaburi ya kara da cewa ne fasabbahu bi fasabbahu bi da suka rinka yin tafsiri suna ce da annabi subhanallah subhanallah fa ba sai ko annabi yake ba bai dawo ba hatta faraga min salati har sai da ya kammala sallar sannan ya dawo ya amince an ne ko wannan ke nuna cewa idan mun ka ya wa sai kai mun sallama ya kuma sai zauna ya tafi ya sai ya zauna ya yi ba zama za ka yi ba kai ma za ka tashi in ne ka bi kana sallama kana subhanallah kana wasu tasbih in ya dawo to in bai dawo ba an ci ba kai ma sai ka ci gaba wani zuwa na wasu da kana daga zaune ne za ka ci subhanallah subhanallah idan ya tsaya akan bakan sai ki dawo sai ka bi su an gane ku نبير أن ذاو الإمام لا يكون للمؤمنين لأنهم تركوا التشهد عمدا abin da ya zafi neman na to ya zafi mamutinsa domin a nan gashi mamu sun bar yin tafiya bisa ganganci ba man za su je su kan wal muta'ammidu laysa alayhi sahun li tilkul wajib wanda ya bar abu da ganganci kuwa ba a cewa rafkarwa ne don da ya bar wajibi to ina ma mutu da salatu za a ce sallah ta rufe ne gaba daya shi ne hadin sura amma a cikin sifar da ba wannan ba نجد أن أن السجود في مثل هذه الحال يكون قبل السلام سجد إلى واحد ينهي نبت من يفر زمان تجاه بيقولنا بيجازي وتجي قبل الصلاة نبقى أن السلام يلي سجد فيه السهو وأن النانو لإذا أن يسجد القبلي باع ينسلم إذا يسجد القبلي حتى أن يسجدون قدابين أنا كما تجاه يسلم ولا يفصل بينهما بالتشهد أو دعاء كان كما أن يسجدون في جنبه فذات sanya wani abu tsakanin gama sujudan da yin sallama ba ba za ka yi ba ba za ka yi addu'a ba irin addu'o'in da ake sai sai kawai sai sallama kana tabuwa da shi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah amma da ku ba da kawai ne shi yi da sahu Allah sai shi kuma da nan da shi ina jin dai a karatu a yanzu dai ka kowa ya gamsu da yin sahu kuma kowa ya gamsu ya zaka yi sahu shi amfanin karatun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babul mururi bayna yadayil musalli babin da yake magana dangane da wucewa gaban masallaci yayin da baya da sutura ko kuma yana da sutura ka zo ka bi tsakanin da sutura ka ce za ka wuce al hadithu thalithu ba'da al mi'a an abi jahl bin samma al ansari ko kuma ibn simma al ansari radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يكب أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة wannan hadisi yana magana ne dangane da tobewa gaban masallaci an karɓo daga Abu Jahl ibn Simma Allah ya kare ta gare Yake manzon Allah ce law ya'lamu al-maru bayna yadayil musalli da wucewa gaban masallaci da ake ya san irin abin da ma za lai irin abin da ke kansa min al-ismi na zulubi da kana in yake fa 40 khairan lahu min an yamurra bayna yaday al-musalli da ya gwamnati ya tsaya har tsawon 40 shi ya yi masa alkhairi sama da ya wuce ta gaban masallaci قال أبو النضر أبو النضر يقول لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة والله لا منتا wanda ya rawaito mun hadisi su ya ce kwana 40 ne ko kuma ya ce wata 40 ko ya ce shekara 40 cikin dai uku ne ya bar daya ma'ana manzo Allah ce da a ce mutum ya san zurubin da ke kan sakamakon tudewa ta gaban masallaci to da ya gaba ce gare ya tsaya kwana 40 har sai ne sallah ya gama sallah in ma zai yi ta tsawon kwana 40 dan tsawon sallah to da ka san zunubin ke da ba da ka gumma ke gara ka har kwana 40 ko ke ba ko wanda 40 ko ke da kuma da su bi karanci a cikin kwana 40 ta ko awa 40 da ka kwana 40 ba shi yake da cikin hadisi da ka amina da girman sa a cikin wannan lalurin laifin tare mutum ya wuce ta gaban kowa to laifin ka je ka wuce ta gaban masallaci ma yuqadu min al-hadith abin da ku ya cikin wannan hadisi na farko da harimul mururi bayna yadayil musalli haramta wucewa ta gaban masallaci idan lam yakun lahu sutra idan ya kasance ba ya sutra aw al-murur bainahu wa bainaha idan kana lahu sutra ko kuma yana da sutura a madadin da ta bayan ta ce wai mata sai ka bi tsakanin da sutura din wannan abu ne wanda yake haramun kwarai da gaske na biyu wujubul istiari wajibin mutum ne ne san cewa gaban masallaci bi hadal wa'id shadid saboda irin wannan narkon azaba mai sarri da manzon Allah ya ambata da uku an al-aula lil musalli Allah yusalli shi turqin nas da ku ko kun da zai zalba hake ashe bai dace ba ga masallaci shi ne sallah akan hanyar wucewar mutane kun gane ku وفي الأخيرة التي لا بد لهم من المرور بها bai dace ba ga mutum da ke ce zai sallah a wuraren da lalle mutane suna da bukatun su wuce ta wurin bi an la yu'arridu salatahu lin nafs dan kare jefa sallar sa ta samu tawaya dan dan ce da sallar ta samu tawaya wa yu'arridu al-marrata lil ithmi dan kuma kare jefa masu tuwa gaban su cikin laifi an gane ku ma'ana duk inda yake wurin mutuwar mutane ne sai duka su mutuwa Musa yana daga cikin ladabin sahabban manzon Allah suna shigowa masallaci in za su labar kudi kulluhum yaqsiduna al-sawari sai daga ba suna rige wajen bin ke cikin masallaci kowa ya tsira wanda yake tsawon gaba galibi ba da masallaci da ke cikin bangon masallaci wanda ya zo masallaci ba kowa ko kuma da yi ne ni inda ke cikin masallaci ke kila din masallaci sai mai da ke cikin tsira haka sabon nan Allah shi kamar da cikin bukari idan kuma daidai da cikin masallaci da akwai mutane tsawon gaba ya ci to tsawon sai tsawon da ke bayan ka daga nan tsawon da ke bayan ka duk inda ka samu tsawo a gaban ka ga mutane suna zaune ya halaka sai ta biya da mutumin da ke gaban ka a zaune ai sai sutura da mutumin da ke gaban ka a zaune yanzu sun shi ne sutura din ka eh, in da mun da wuce da kanka da shi da har duka sai ne ka da ka da shi ya da ka gaban ka kina ba da mu ne da kuma kuskure ne ka shigo masallaci ko an gama sallah ko ko ko ba a gama sallah ba kai ne yanzu ka shigo sai mutum ya sa ko ba yake da na nafila don za a yi cikin da muka sallah duk wanda ke fara wannan hadisi ya tafi sai ka dawo kuma kai sallar da ta samu tawaya saboda yawan ke farawa ko ya hawa wani wuce sai ya hankalin ka gurgurdan yadda hankalin ka fitar da cikin sallah zuwa wajen abin da yake wajen sallah ne gurgurdan yadda ka samu na kasu ko tawaya cikin sallah ina ba za mu yi kuma wannan ke nuna a cikin ita kanta sutura din wajibi ce ba wai musahabi ba ba wajibi ne mutum da ke na hudu rawin fil arba'in fil arba'in au wannan abu guda 40 mai rawaya yi shakka shin kwana 40 ne ko wata arba'in ko shekara 40 ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر amma dai babban abin da ya kamata ku fahimta wannan adadin na kwanaki 40 ko wata 40 ko shekara 40 ba wa ana nufin siyasance adadin shekarun bane ko wata ko kuma wato ainihin a rana din wa inna mal muradu al mubalaghatu fil nahy ana so a duba fane wajen nuna ai hali din hali shekara mata shekara sallallahu alaihi wasallam وقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل larabawa sukan gudanar da irin wannan lafazi a matsayin buga misali shi kalamin ha cikin zancan inda iradatu takfir idan an so yawai da wani abu da kawai da ala kuma fadin Allah madaukaki in tasabbatar lahum sab'ina marratan falan yasra Allahu lahum sab'ina marra anan ba ana nufin goma ko bakwai ko sab'in ba a inda za ka yi istighfari ma ko ba adadi Allah ba zai karbi istighfari duk yawan su gibari da manzo Allah zuwa nabi Allah bai karba ba amma ba yana nufin saboda ina marka bai su gibari ba shi ka manzo Allah ce kun da na san in na kanka ba in za a karba da na kara kira madubi ne wannan yanzu da sabai da aka ambata cikin wannan ayar ba ana nufin goma su bakwai wace a sabai da abin da ke ba hadin to shi ne kuma suka ce aka ake gudu da wannan kuma da wannan hadisi ba wannan nufin kawai kwana 40 ko 30 ko 30 ba kawai zuwa ake so a nuna laifin wanda yake daga musulunci ولهذا ورد في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه من حديث ابي هريره لكان ان يكف مئة عام خيرا من الخطوة التي تقرأها inda mutum ya san laifin abin to da ya ban mace ya tsaya har tsawon shekara ɗari shi shi masa da kai sama da taku sai da yau dan kebra wa gaba masa an bar da hukunci na biyar amma fi makka wani ce amma game da cikin makka وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره سواء مر من امامه رجل او امراه ابن تيميه yake cewa inda mutum zai salla a cikin masallacin Ka'aba kaje dan da inda masu tawafi suke wucewa to wucewar masu tawafi din nan ba a kirga ta a matsayin kofar sallar rawan maza ne su kauce mata ne su kauce ba da sura tun da dai da wasu suke ba tafiya ba ce ba to sallar ka tana ba ba za a ce an ce ka maka sallah kuma kuma ba za a ce sun yi laifi sun ce da sallah ba ko dai ka san ba ko ne ba su ba da laifi ka to amma sai da kaje wajen shin kana da laifi ko ba ka da shi tafiya da ke ba ba wannan kina da ko ba da laifi tun da su tawa ma na kai da kake da su kai ne kuma da kana da sukura amma duk da ka masu da su ke da dan ba za su sun da sun dan ka bari ke kewaye masa ba kai ne kuma su ke kan muri akwai kuma na hadisi da kuma da suke kawo wacewa idan mutum kuma da ke ba wannan babu bane zai zo na gaba insha Allah الحديث الرابع بعد المئة حديث نزلي دكتور وتدين سكرة كان da mutukar muhimmanci akwai da kudiri ya zo zai sallah sai da cikin sallah wani yaro ya zo sai dan uwan Abdul Malik ne Ibn Barwan ya zo sai daga manta ya kare yaron ya matsa ya kace kare ko abu da kudiri da ya matsa sai ko dan ka shi ne murin sun wannan hadisi suka ce ko in yi roito hadisi ya fassara shi da abin da bai shigar da zahirin da matafsirin sa karbaɓe ne على هكام التي في الحديث وكنت أقول كنت رأي أبو ياتي في الحديث وفرقوا مشروعية السترة من مسلم يرى أن صور من يسلى يسلم سترة قبل ذلك ليسي صلاته من النقص أو الخطر don mutum ya kare sallarsa daga tawaya ko koma gaba ɗaya yankewa na biyu wajen da su kurbi minha ana so mutum ya kusanci inda su karanta take ya tamakkana min rabbi man yamurru bainahu wa bainaha din ya samu daman kare wanda ya wuce tsakanin da ita Allah ya an la yadika ala marra kuma domin in sa ta nesa sai ya kunta zawa masu wucewa kuma ya sa sai sun dogon zango kafin amma in suna kusa da shi ko ba nisa domin tsanta kowa ba kuma duk wani da zai wuce zai iya karewa amma in kana nesa ba tsakanin ka ita da nisa ka kaga sai ka yi tafiya da wajen ne an gane ko na uku tahrimul mururi al musalli wa bain sifratihi li'annahu min amali shaytan wato ainihin haramta wucewa tsakanin mutum da sifrarsa domin ya haka ina da cikin aikin kenan da manzo Allah ce falle da bahu bayana ba falle ka shiru da inna ma huwa shaytan wato in yi shigar su ya wuce ko ya kare shi da kasan su dan ya zama ke ya zama ke ban wato aikin da yi aiki na ka ke zama ko kuma a'a ce kalin da ke tare da shi ne ke in gido su cewa dan ya za ta ce kace kawo dan dai mala'ika ba zai ta ba Allah ba sai ruwa sai rike ba ma'ana fa inna ma huwa shifa ai shaytanuhu huwa alladhi da daf'an shaytanu da yake turo shi duk wanda suka mata ka hana shi an gane ku na hudu man umar ya yamurru man umar ya yuridu murura bayna al-musalli wa bayna sutrati ana dukkan mutumin da yake son ya wuce tsakanin masallaci da sutrarsa a haraji wa yakunu bi isaratin aw tasbihin awwalan na farko dai mun ta hanyar isara ma'ana farko shi daga bana aw tasbihin ko kuma yin tasbihi subhanallah da farko kenan fa in lam yandabi in ka ya ku fahimta mana awalau bi lafzi to mutum ya hana ko da ta hanyar hankali shi ne dure da annahu mu'tadi domin ya zama dan ta'adda shi a wannan lokaci قال القاضي يا القاضي يا سيد بسم الله مالكي يقول والاتفاق على انه لا يجوز له المسجد في مقامه الى رجل malamai sun yi ittifaqin cewa mutum ba zai bar inda yake ba dan kare mai wucewa din lian zalika fi salati ya ajadu min mururi alayhi domin yin hakan ya fitar ne sama da kare da wucewar nabiyar annal madbu'a law tasabbaba mautahu law sabbaba mautahu min ad-dafi falaysa ala ad idan mun wala kawai wato wanda ka turi yayin da zuwa wuce ta ka inda sanadiyar ture wannan ka ya fadi ya mutu ba diya akan ka kuma kai ba za ka kafin da turi ture fara da karfi kenan ko kuma ture ne yake da karfi ko da haka zai faru bisa da daukayi ko ba komai a kanka da an dafa'ahu ba azulun fi domin ture shi kana da izini daga manzon Allah cewa ture ne na ruwa wa ma tarattaba ala al-ma'zur fihi ghayr madmun dukkan abin da yake koya faru yayin da ka aikata abin da kai maka izini to abin nan da ya faru ba za ka biya ba ko a ka biya biya shi yasa suka ce fa yukatu da Allah ya kanta shi ko da ke wadansu suka hau suna yin tawi da wannan fadin katilu wato cewa yana nufin da mai ne ta turewa amma kare da karfi amma sai da yake duk wannan farkon ne gaskiyar da ce ta hankali da karfi in sai da haka zai kauce za ka bin mataki mataki mataki na farko kana yin tsara yana tsara ko aka na tsare maka in ma wata da karfi ta ce ta tule kuma da ta fadin katilu ne ne sai ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusa ya rawa jahili ke da kafin ke tura kake ga maka aikin da yake wannan yana mun wani wani ba Allah ya kana wani abin da ya yana karantarwa a hayar islami ya je karatu misra ya bunne wuce ta masallaci wani ba musulmi <laughs> ya kuma sai ya matsa sai ya wuce ya kare kare ya zo da kudu sai ba mu zan doka da da da sai turu in kun yi sallar sallar kuma sai ba da yi sai kare sai ne ban yayi sai ya rubuta sai da ya fadi lokacin da sai iska kuma ya fitar da cikin sallar da kuma wa gashi ba ta gudun sallah yake kuma wa gashi ne da gudun sallah kaga in kaga wannan wanda zai baka wauta tana cikin sallah sai ka kika ne da gudu kuma kai dai kai naka da lillahi wa nafsa Allah na shiga a nan kuma to ji rabbi Allah ya sa ji salatu kalal hikima da ke cikin wannan shi wuce dan kar a samu tangar da cikin sallah wanda Allah ya ka almaru fi ismi ko da mun kar da wuce wannan zai ibada cikin ne na ba ku ma ta kada mun da bai mar yo muqadala bi abin da gaba da muke wa ana iya tuni wanda yazo wuce wa ko a hankali da karfi wa adalu kamar bi zalika liman ja'ala amamahu sitrat wanda kuma da rashin kiyan kiya ko da wani ya faru to wannan liman da ala amamahu sitra ya ce fasike ga wanda ya sanya sitra a gaban sa wani zuwa fa amma man lam yada sitra wanda ko bai ka sitra ba falaysa lahu hurma sai kuma ya san sallar ba ta da wannan alfarmar da zai kare mutum daga jihari da shi لأن المفرط في ذلك كما هو مفهوم الحديث لأنه المفرط في ذلك ضمان يا ضمان دين يسكتي بل هو جواب لكي يسكتي an gane ku kamar huwa mafhumul hadith kamar da aka wa iya fahimta cikin hadisi na tabbas ta kulle kulli da takunu bil ashhar fal ashhar kare dukkan wani wanda zai wuce ta ka za a kare shi ne ta hanyar abin da ya fuskanci sauki sannan mu ji masa wajen sauki sannan mu ji masa wajen sauki ma'ana ta bi a hankali in ya ya kare masa yayin ya ya kare masa wanda kuma abu sai da kafin ya kai ga mali abin da ya faru kenan wala yajuzu mubadaratuhu bi shidda kalan farko ba za ka fara da sarmi ba hatta tanfada wasailud din a sai dukkan waɗansu matakai na sauki da fassawa sun kasu cikin nasara sun nafi ta kare nasara sahaba jumhur ila annahu law marra wa lam yadfa'ahu wa la yanbaghi lahu an yurdahu waɗansu malaman suka ce da abin zai wuce ba tare da ya ture shi ba fa la yanbaghi lahu an yurdahu bai dace zai ce zai saboda da take ne yake cewa mai salla ya tsaka bil kismi shi ne zai ke fanta da laifi dole almar bi fanta mai wucewa zalim ya kudi almar bi manduhatun an murur in dai mai wucewar ba da wata hanya sai kana sai kuma baka tsaka da wani kula wa kana kuma yace mustalikan bil ismi zai yi wasu dare a cikin laifi da kana almar bi manduhatun in dai mai iya wucewa yana da wata hanya da zai bi amma yake shi ya wuce wata arba lahu musalli kuma da yake masallaci kuma kuma ya tsaya kan shi yadda ake wucewa shi ko mai wucewa yana da inda zai amma duk da haka sai da yi to su duka sun sun yi a cikin ne cikin da shi ne ka ga idan ka ga al'amarin su salati ne masrafiya fa innahu la yanqutu wa la yusiluha ya kan sai ujjai dukkan aiki da ake cikin sallah in ya shafi gyaran sallah din to baya kawai ladan da sannan baya lalata sallah din dan ya zama an hana shi ma'ana za a fahimci wannan wajen kare kare sunan aiki aiki ne ko da shi kuma fara sallah dan haka ke kawo kullu bazan lalace wa sallah ba ina da sai mu dakata a wannan hadisin ko dan kamar lokaci ya danja sannan kuma an ce bayan isa ya fi karatu insha Allah ko bace mu dora kan wannan mutum har zuwa Allah mata Allah eh abin da ake bukata tsakanin mutum da sutura tuka manzo Allah ya kasance na tsayawa tsakanin da inda sutura ta take kamar zira'i to zira'i ko ba kullum kullum sallah bane za ka tsaya ka haka auna da tsawon zira'i za ka kimanta da ido ina kyauta da san wannan wuri yayi zira'i ko kawai sai ka kuma tsakanin inda manzo Allah ke sa bokin da inda sutura ta take dan tunin da yake bari gurgurdan inda akuya za ta iya wucewa kaga wannan da ke zai yake wuce shi ne tsani ta ko Ya ina ba za mu da to duk waɗannan ababai a ba ta sallafa maka cewa ba in ka zo ka sa sutura ce ka ka ka auna ka ga zira da wani kwatance ne ko ya kai kirdadoji ne domin ka'idar shari'a shine ma za a alaikum fi dinin al-haram za ka cikin dukkan sallolin sun ka auna da sauran zira'i na su akwai wahalarwa wahalarwa kuma ba ta cikin tsarin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ba haka mutum zai ci magana alkhar zai kirga dole kawai cewa ina jin nan da yayi zira'i ina jin tsakanin inda zan sabo suna da kan kuma yayi sai da ina fara da shi kenan sai da yayi daidai ko mutum zai san tsara kan kuma da muka da a kai kinka don wani da cikin bukawa suna cewa ya sa ta daman ta ko kuma hagun ɗinsa wannan sabawa suna an gane ko daidai wani tsawon wuri za ka cinta za ka sai in ka buto zan baka ya ga lawan sallah ba Wani hadisin ba za mu iya fahimta haka ba ga sa ba za mu iya fahimta haka ba amma dai idan mutum ya kimanta nisan da zai ga cewa lalle ko da ya wuce bai ga zuwan da mai sallah ba shi ke ba da zai ke ko ya ku ya sallah da gunan kan buri tafiya ga masallaci wanda aka ba kusa hmm. shi ne tafiya da yawa eh. kuma akwai wanda ake ba karanta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga abuwa za ta wuce sai duk da tafiya ya an fara shi da bango dole to ga akuya nan ah, da yaro duk abu mai wucewa karka ce wuce gaban ka ko dabba ce ko mutum ko yaro karami mara wayo karka ce wuce gaban ka cikin a idan za ka ne eh. tafiyar da ya aiwanin za ta gina ta ne kan abin da muka fada da su cewa tsakanin annabi da inda yake sa sutura zirayi yi a gurin ba da wani babu da yake da wucewa wannan da wuce da sallar masallata ba kamar yanzu muna cikin sallah sai wani ya zo wuce ta gaban sahu a baya da ke kula musu sallah wannan cikin hadisin za mu karanta gobe ina za ku hadisi da kullum na Allah a wannan in kike da zakar Islamu sallah amma lokacin da kike cikin bin liman sai kawai ta gaban su da kike Islamu sallah amma in an yi sallama da ko kowa yana cikin sallar da kike shi kadai ba ka da kowa karki da samun sallah sai da kike yi wannan na cewa ina son malin wayar min da kai dangane da sallar kafau don waɗansu sun ce idan mutum ya je garin da ba na shi ba ne to zai yi yin kasaru matukar yana can alfai ya dawo ko da kwana na wani wannan haka ne ba ya kace adadin kwanaki da mutum zai ba a kasaru ko za ka yi kwana biyar ko shida ko bakwai ko goma matukar za ka yi sallah kai kaɗai ko kuma za ka yi sallah da mutane a mai sani imam kafiru za ka yi sai dai in kai mazauna gida to za ka fita don shari'a ba ta iyakance kwanakin da mutum zai yana kafiru ba maganganu da malamai suke na kwana hudu ko suke sallah jirin ko iske istihadi ne na malamai amma nasu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan nasu da iyakance abinda ma ya tabbata cikin yakin annabi shine sabanin haka annabi ya kwana goma sha takwas a makka yana sallar kasar sallallahu alaihi wasallam inda ake kari akan kwana hudu ba za a yi kasar ba da annabi ba wannan shi game da hadisin Aisha da ke cikin Bukhari dangane da wankan janaba inda suke kawo fa yusallilu biha usul sha'ri ثم يصب على رأسه ثلاث غرف salata zarafatin biyadaihi cikin wannan yana nuna cewa an Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuɗe yake zuba ruwa a kansa ko kuma yaya hadisin aljazanar da ke so mana yadda mazalaki cewa bayan ya ya yi alwada. Zuwa wanke kansa wajen wanke kai farko abin da ke fara yi ko ma hannunsa cikin ruwa ba tare da ɗebo ruwa ba sai ya fito da shi sai ya mummurza zafin kansa ko ina indin zafin kansa gaba ɗaya ko ina to sannan da sai ya ɗebo ruwa ya kan fito da hannunsa na dama ya zuba ka ya ji ya haske ya ji da kansa ko ina ya sake ɗebowa har sau uku guda uku ya ci ba haka zahirin hadisin shi za ka ji wannan ke cewa ana dawo أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه أرأيت إذا جامع فلم يمني فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان خليفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل wancan hadisi na farko hadisi ne manko hadisin da annabi ke nuna cewa idan mutum ya yi jima'i da mace matukar bai fitar da mali ba babu wanka a kansa ya haka abin yake a farkon musulunci amma an soke hukunci an gane ko akwai wani ma makamancin sa cikin ruwayar musulun da yake cewa alma'u min al wujubu وجوب ma'i min من ma'i الماء wajibcin gane jiki da ruwa sai in ruwa ya fita daga cikin kuma na sai ne ya fita sai mu ne ya fita da shi wata mantu idan mutum ya sadu da mutum ko da ya yi cikin zabi ma'ana mu ya fita daga cikin ko bai fita ba wanka ya zama wajibi a kansa haka idan mutum yi wasa da mace har mu ya fita daga cikin kuma ko da bai fita kuma wanka ya zama wajibi a kansa haka idan mutum yi mafarkin saduwa da mace matukar mu ya fita a cikin mafarkin to kuma wanka ya zama wajibi a kansa ko da ya iya tuno mafarkin ko da bai tuno ba ya tashi ya zama ne tare da amma idan mutum ya yi sa ya farkin saduwa da mutum cikin mafarki ko mali da fito masa babu wanka a kasa an fahimta ku wani kusa ta da cikin sama mutum zai iya wani motsi ko kuma magana don gudun kar wani haɗari ya faru to ina yin zikiri ina ina mun yin zikiri da za ka yi masa magana ka kada tarbi ko kuma gyaran murya ba tare da ya biya maka bukatar ka ba amma bayan ko akwai zikirin da ake hana magana ban bai zo na tambayar ba được bố ya ko wanda ya fahimta ya kara bayani ko kuma shi ne tambayar ya kara bayani Yana nufin da suke baya magana? To, ito wanda yake nufin kan da zikiri ya ba ana cikin magana ba mai zikiri ba a ana cikin magana mai alwala ba a ana cikin magana ba mai cin abinci ba a ana cikin magana ba dole ne ko kana zikiri mutum ya ce assalamu alaikum za ka yi cikin ta ce alaikum assalam sannan ka ce ba ko karatun qur'ani ne wanda karatun qur'ani ya bi zikiri amma da aka ce assalamu alaikum ka zo karshen aya sai ka ce wa alaikum assalam sai ka ce ba a nan har malamin ke cewa kafin ka shiga wajen dole da isti'aza don mayar da sallama da ke kamar ka fita daga cikin da gaba ɗaya yanzu da ka dawo sai ka san shiga da isti'aza sai za ka rafa qur'ani sai ka yi lillahi min ash-shaytanir rajim da ka kuskure ne a ce wai don mutum yana cikin an yi masa sallama sai ya amsawa har ya haka da tarbi shi tarbin na faɗa muku babu shi cikin musulunci asalin tarbi daga indiya ne duk manyan malamai da suke bincike game da yi su tabbatar da riba al'ada sun ba na musulunci daga addinin indiya aka samu sarki yan addinin indiya da yan addinin buda yan budanism da su da yan hindu sun nan su ne suke amfani da sarki kirka kuma so koya a wurin, kuma wadansu da cikin jahilan musulmi kuma so koya a wurin duka a wurin waɗanda amma ba shi a cikin addini duk wanda yake mai tsira da su ya kawo hujja sa ko wani ne sai dai ma in ji kaza da ana yake ba wai ai kaza kaza ne hujja magana ko an da ana yi daban ba an da ana son ba ba amma ba su zama daidai ba shi ke nan sai duk da kawo mana hujja yana akwai wata kofa da duwatsu su ita wannan kofa ba su waye ne a ko ko wa ko ko ko kuma ba ba a ko ko abin da ya faru lokacin annabi annabi ya ga daga cikin matan ta ta da tarbi kana ce ta ba tarbi ba ko duwa kana girbawa sai lokaci ba zan shirye da ke abin da yake da alheri da ke da shi da in yafi shi da annabi da mutum ka kafin yawon kiyama sai ya zo za a sa su yi magana ranar tashin kiyama sai ba da sai ba kai kawo sai da kowa sun yi ibada da to kaga abin da wannan mata ta kuma ga Allah sai ta biyu ba ta biyu ne dan duwa su ne su tsara gaban cikin da ta biyu ne da in ta yi sai su ga da yana cikin da yana har su kai duk da haka manzo Allah da kare ta ce ba sai sun ga mata da abin ne to yanzu kuma tarbiyyar wanda ake ko da roba ko da ita ce? aka sa cikin garin Lido ko cikin wani wanda bai taɓa faruwa ba lokacin annabi ba ya da asali ko kuma cikin musulunci ina ba ta gobarin da ku yi hakuri ne ya muku zafi Allah ba ku hakuri a to eh bismillah eh ko da ita san waye a kai waye ko da dan inda ita san zai yaro ma kai inda kuma kirja fata ma to ya wuce sunna kirjin da take waye da zai kuce ba da yaka to ba da kali duk kun duniya ya yi da su ne da adalci wannan da yayin duk abin da yake yi da shi ya wuce ba ta ba ba wani adadi da ake daga nan da ci ya dubu ta ce da dubu goma ta ce mai dubu da miliyan mai miliyan da kawo mana hujja ce miliyan kamar ko ba kuma wani ya amfani da girba ba za mana mutum me ya amfanin ka kirga ka faɗa mutane na yi kaza ibada duk ta su gaba a a gudun alahira a shar'a maka misali ba daidai ba kun yi amfanin kirgawa dole ne na yi dubu da sai ka ji amfani girga abinda Abdullahi da mutum shi kenan ya ga da wannan kirga girgawa ku yi kaza ku yi kaza ku kaza ku yi kaza ku kaza yake ku kirki zurban ku don ku samu tuba na ba ku garanti din sawon ayyukan Allah ba zai zo da muku da abin da ya mata da ku ku tsaya yau da kaza zuwa yanzu na aikata kaza na aikata kaza dan ka samu duba gobe ka tuba da gaji ko uku ko hudu Ina ba alkai sau da kirga hazarat ba inna Allah la yudiru man ajra man ahsana amala kirga ka ta da wani amfani wa alaikum salam idan ahlul ne ya haka duk wanda ya ƙara wani abu cikin sallah da har ya to ban san madogarar ba amma dai abin da su suke cewa rakkanuwar da ta yi wa gaba ɗaya ma ba ya fara da sallah duk mutumin da zai zo a zahiri sallah ta raka'a takwas to da dan ne shi ba za zai sako da farko ya kai waye ba zai da sarki waye da sarki mun da da ina kun dole ka zaba mun ya ko ba da da dole sai ya yi da ya hadisi ya zo su zuhu ne in ka dama za ka goma goma in ka dama ka yi ashirin da biyar biyar in ka dama ka yi talatin da uku duk wanda ka ɗauka cikin suna ya halatta eh? goma goma goma goma in ka dama waye su ka mutum ya yi talatin da uku in ka dama goma goma ne in ka dama ashirin da biyar biyar ne zai ka saba'in da nawa saba'in da biyar sun kuma ba talatin da uku kowanne ya ji kuma za Allah ya tabbata da shi da dama za su girga na'am kafuru tana kama ka ne a cikin da ba a san kake zaune ba ko da akwai mahaifanka a gari yanzu ba a san kake zaune ba misali in ka je sunan ka ba ko kafuru ba ce manzo Allah a makka aka haife shi nan ne garin su amma bai zo makka rinka yin kasar har yau zaka kasar shi in yi zuba ko da shi inda ya yi hijira ya zama dan madina to haka idan mutum ya zama haifafan mai tudu ya je sama ya yi kaka gida ko ya je abuja ya yi kaka gida duk lokacin da zo mu gudu da kasar da har ya koma ka'idar kenan ko da yaro da matan ka kuma duk kafin da su sun zo ba su duka ko mu kuma take da ko sai Allah ah ba wani ke banda wannan duka ya su صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم